serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago ah, mwiriwe inshuti bakunzi baradiyo isanganiro aho muri hose kaze mukurikirane ikiganiro isangano ry'imiryango aho kiri mu rukurikirane rw'ibindi mu mazimisi mutega abiri muri iyi minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa umukenyezi uno munsi tugiye kurabira hamwe uko rwaruka rukwiye kwimenyereza kuziganya mu byo rusanzwe ruronka na cyane cyane nk'amafaranga ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo y'isanganiro yifadikanije n'amashyirahamwe ke interinasiyonale hamwe n'ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere umwigeme w'umurundikazi ariryo apfb mu mpfungapfunyo yaryo y'igifaransa umuhanuzi w'imigambi ya Care mu byo kwiyungunganya mu by'ubutunzi ndaguhemwiriwe mufasoni Misedor ego kaze mu kiganiro isangano ry'imiryango y'uno munsi ariko kandi udashoboye kwandika ko telefona kuri izo nimero urashobora kwandika ubutumwa busanzwe ukandika akajambo kaze ugaca wandika ubwo butumwa hanyuma ugacunika ku nimero ijana na mirongo icenda ibyo bikunda mu gihe ukoresha ekonete reo simati na alimitele tudasabye rero twinjire mu kiganiro nyezina mu guha ijambo umupfasoni inkuru nziza ni sedor uh, wo mu ishyirahamwe care internationale aho atubwira igituma urwaruka rukwiye guhimirizwa kuziganya kaze umupfasoni ni sedor murakoze cyane eh, nibyo urwaruka rukwiye guhimirizwa kuziganya cyane mm-hmm. eh, hakiri kare eh, ubwa mbere ndabye ibintu bitatu jewe mpora nitegereza ingene urwaruka rwacu muri no myaka bivanye n'ubuzima rubayemo eh, umubyeyi usanga atangura kuruhereza amafaranga hakiri kare turabahereza amafaranga yo kwiyunguruza iyo bagiye kwishyure kuko si bose batwagwa n’ababyeyi eh, hanyuma turabaha n'amafaranga yo kuriha kumbure nk'ishure iyo umuvyeyi adashoboye kuba ari wayashikanira arashikana kw'ishure eh, usanga umwaka umwigeme arekuriwe kubaka urugo rwiwe ari nawo mwaka arekuriwe gutangura kuguruza ikonte yiwe muri muri muri banki banaho imyaka bafise acika cyangwa atacika yego ariko urumva biraboneka ko imyaka cumi n'umunani umwigema arekuriwe kugira kubaka ugwiwe mm. ugaca wiyumvira mbega umuntu ajya kubaka ugwiwe atarigishwa no kuziganya mbega urwo rubanza rwo rwazorutunganya gute mm. ego kenshi imanza nk'izo bazifashwa n'ababyeyi ariko nawe yaba byari byarakunze ko yiyungunganya hakiri kare agatangura kwiziganiriza kumbure iyo yavugiye mu rugo atagenda gutega gutega amashi adatega amashi abavyeyi mugavuga ati nanjye natangwe kumenya kwiyungunganya ndafise n'ikizontunganga ngeze kujya mu rugo mhm. e-, e-, ego uravuze uti rero ugwaruka urakwiye gutegeka eh, kuziganya no kwimenyereza kuziganya no gutekaniza kazoza ni kuvuze muri rusange mbega muri muvuze ugwaruka dufatire ku myaka ingahe yego iyo tuvuze ugwaruka eh, ugwaruka jewe ndiko ndaraba hari eh, hariho intuze indondoro batanga mu mategeko mpuzamakungu mm. ariko jewe ku bwanjye novuga nti turi turavuga ibijyanye n'amafaranga no gutunganya amafaranga kuziganya eh, no kugurana mm-hmm. eh, numva ntogire aho ndabihera kuko umwana iyo ageze gutangura gukora ifaranga ni ukuvuga dufate nk'umwana w'imyaka Eh, icumi cumi n'ibiri mhm. abatangwe tuba dutambwe kumuhereza amafaranga kugira tumutume ku butike kugura ikintu gusoma ikintu ni ari muri ba bandi batangwe kujya kwiga eh, bafata itike bajya kuriha eh, uburyo bwo kwiyunguruza mm. rero numva guhera kuri iyo myaka ndiko ndavuga mu bijyanye no kuzenya no kuguranana mm. twagomba tugahera ngaho nyine ntitwica tujya kuraba ya myaka kumbure yemewe n'amategeko cumi n'umunani no kuduga mm. rero ngomba duheraho uwo batarashikana cumi n'umunani niho ngomba gushimikira ushaka rero ujya inyuma y'amategeko ariko ntacyo turabandanya kuri iki kiganiro nyine uravuze uti rero urwaruka ntiwimirizwe kwimenyereza kuziganya ndetse rumenyereze kuza ruratekaniza kazoza mbega mubwiye muri ko ruhimiriza amabashaka rubigenze gute ruje eh, mu mabanki ruje rukoreshe ubuhinga bw'ubuhera mu kuzigama yego guhimiriza jewe cyane cyane nshaka nyine uburyo butomoye bushobora kubahuza n'amabanki mhm. ego hanyuma si ngombwa kuja inyuma y'amategeko mm. ariko ko amategeko nayo nyine ashyirwaho n'abantu ahubwo nashaka abantu nyine bafasha batahura bye ko babaho barihenze gato yibahindura yego e-, barabe ko bawufasha kugira ngo ubwo rwaruka rwacu turoronderere uburyo baziganyamwo bworoshe mhm. kumbure butaruhisha budasaba ibintu byinshi kandi butonamwononera kumbure mm. kuko abashiraho amategeko ibyo byose baba babizi bo mugabo amenyere kuziganya mugabo kandi iyo umuntu ariko araziganya ikimutuma e, navuga kimutuma ikimuha umuhamagaro wo kuziganya nuko abazi ko azobikura umunsi umwe yego no munsi turazi ko iyo umuvyeyi canke ujejwe uwo twitwa umwana ari mu rugero rw'ugwaruka agomba kugurura ikonte arabimufashamo mugabo kenshi icyo akora aramuziganiriza gusa mm. ariko kuziganya nako rero Eh, cyane cyane biguha intumbero nziza ukibaza ko agiye kugura ikintu cy'igihumbi ugasanga yigura icy'amajana atanu amajana atanu yayabize mm. mugabo yoronka rero ingene ayo majana atanu aciyabika ahantu hari umutekano wosanga byo muhe ingufu zo kuziganya kuruta gato imbere ko mpa ijambo umufasoni wo mu banki si CRDB uh, none ko muhimiriza ugwaruka mbega bababyeyi babo eh, twavuga ko mu Burundi bwose abantu bakuze bafise aho bazigataniriza na cyane mu banki oya oh, oya oh, ntitwahereye atariho nibaza ko abana abana abakiri bato ugaruka n'abantu bumva n'ingoga uh-huh. burya ikintu cyose cy'iterambere cyangwa kihinduka mm-hmm. iyo gitanguye kumvwa n'abakiri bato baragikurana hanyuma bakazoca bagenda baragihererekanya muri kazoza kabo ukazosanga rero niho gica kigira intumbero gica gikwira hose mu mwanya mutoya urakoze cyane kuri ibyo byumviro utanze reka tuje ku mufasoni rahisa igira ibirori akora mu banki y'aba Tanzania yitwa CRDB atubwire mbega izo ndoto ivyo vyifuzo Eh, by'uko ugwaruka na cyaje mvuga ati sinshaka ya myaka ya cumi no kuduga shaka ahubwo babanze babanuke gatoyi umwana akore ku mahera aje muri banki eh, yuguruze icyo bita konte mm, tuvuge ahashiraho umutahe dushaka tumenye muri banki bimitekanijwe gute rahisa iki cyiyumviro cy'uko umugwaruka rukwiye kumenyerezwa eh, kugira rushobore kuziganya hari icyo mubizi cyangwa mubikorera kw'akazi gute mu mabanki mukoreramo hama umubyeyi akagishikana mhm. n'amafoto yiwe mhm. n'amafoto y'umubyeyi mhm. n'umutahe w'ukuguruza hama umwana tuba tukamugururira aho rero tuba twabwiye ababyeyi yuko abana bakeneye kuziganirizwa hakiri kare n'umwana akivuka kuziganirizwa gutega amashuri arazimvye ufata yuko umwana umubikira buke buke hanyuma akazoshika imbere nibaza yuko atakibazo cyotera mm-hmm. abo bose mva tubarabarondera dushaka nyine bose baze bamenye kuziganya bamenye kubika bamenye kwitunganya mu buzima buzoza ariko kumva kuri ubu rero ibyo namwe nasigura mm. aho rero ku bana batoye nk'abo onya aba ari ababyeyi mm. ariko namwe mu byeyi turamubwira muti y'umuvyeyi ego ariko kandi tugaruke kuri ya misi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa umukenyezi baravuga ko umugabo n'umukenyezi bari ku rugero rumwe mbega ugereranije ku bantu mwakira buguruza amakonte urabye urugero rw'abagabo n'abakenyezi n'abahe bijukira kugura amakonte no kuziganya no kugura no kugira batere imbere mu by'ubutunzi nta nta nta teni do konte tumutwara siduko mm. novuga teni do konte nimukura ko mahera bakata umuntu yabikije mu banki oya ntawe ntawe tumutwara oya tukamusaba rero ko ku kwezi ku kwezi mm -hmm. ashira k'amahera aziganya mhm. yibwiriza mhm. igihumbi ibihumbi bibiri ibihumbi icumi ijana nta na rumwe ruvako mhm. ahubwo mu nyuma ku kwezi turamwungukira ibice bitandatu ku ijana hanyuma mwabo ba papa cyangwa abamama ababyeyi baza kuziganiriza abana babo mbega ubona baziganiriza abahungu cyangwa abigeme aho ndagishima abavyeyi baziganiza bose mhm. abo maze guhura tukavugana nimba mhm. afise abana batatu mhm. abaziganiza bose canke bamwe bamwe bavuga ati kadufata umwana wa mbere gusa ariko nabo nyene turabashikira buke buke tubabwira tuti izo nimero nizo whatsapp canke ukoreshe nyene izo nimero zisanzwe wakura canke wakura kuri whatsapp turakwakira canke wakure utatu na rimwe ubusa umunani gatatu icenda gatatu gatatu canke wakure irindwi na gatanu icenda umunani gatatu icenda gatatu gatatu kwariho umunywanyi kumurongo murongo alo e, mwiriwe mwiriwe alo ibintu ko uravuga ni byiza cyane kubera ukuziganya guhera mu bwana kubera ubugwaruka bw'ubu butangura gukorera amafaranga bakiri bato cyane rwose mhm. kandi batanga gukora amafaranga akiri bato cyane rwose urumva hari bamwe baca bajyana mu bintu by'ubuhimbiri mhm. ugasanga nta kamaro ko baramarisha kandi amafaranga bari ko barayakorakora mhm. njye ndumva iyo migambi abo bakenyezi bafise brema eh, ahubwo atubwire mbega nisedor n'ubu nturanyugwa ntumvise ko umwana akivuka gusa agifise urupapuro rwemeza ko ari umurundi ngira n'umunyamahanga mwo wemeze ko yavutse araronka konti aracecere muri CRDB yego eh, nabyumvise ariko mm. n'ubundi amakenga mfise mm. eh, ni kuraba mbega eh, umubyeyi arinda aronka iciyumviro cyo kugururiza konti umwana wiwe n'umubyeyi wuhe mhm. ubwo si ababyeyi gusa bo mu gisagara mm. namwe nimurabe urabye abarundi ingene bangana mwiyumvire abarundi biyumvira ni konti yacu iratugora kuguruza nk'ababyeyi yego hariho uri ku murongo ihangane gato alo alo alo eh, ndabahaye mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye eee turaziganya mm, uramaze kuguruza muri banki ahantu nyine uraziganya gorede rero cyane naraziganije muri sesiyemu kandi na ruguru rya banje babiri n'umwana umwe w'iwanje amakonti muri sesiyemu twararonse inyigisho zo kuziganya mm, uramaze kuguriza abana yego abuzukuru mvu uwo mwana warakuze muramaze kura nk'abuzukuru yego none mbona nk'abo bana abuzukuru banyu mugurije bazogera ku myaka cumi bamaze gutahura yuko kuziganya ari byiza yego bazaba babitahuye kuko baracari bato cyane umwe afite imyaka ine mhm. eh, uwundi nawe afite imyaka icyenda mhm. none kagorete ko bavuga yuko ngo hadiganya bize ngo bahembwa niko biri ngaho bubanza oya kweri siko biri mm. ntabwo hasiganya abahembwa cyangwa abize mm. kandi baravuga yuko ugiye kubika amahera muri banki yose bayakata bakayamara siko biri ntusanga twaraheze oya hariho hariho amakonte uguruza ugashirira kw'abana mhm. hanyuma rero ayo manhoteli ya mafaranga bashyize ko bakakungukira naho bakakungukira duke duke mm. amahera ntayo bakata ngo bamareye urumva bahora bafise ubwoba urabateye intege yego cyane ndabateye intege ntabwo bayamara ayo mafaranga uguruza konti nimero de naho wowe ukuze na wewe mhm. ukabika amafaranga yawe ukadusanga yaragiye ko akanyungu mhm. mm. rero cyane hanyuma ugasiga hafi ayo ukeneye gukoresha imigambi n'ayandi usanga barakungukiye izo nyigisho twarazibanse muri sisiteme nta n'akamaro ni akahe wiyibikiye hariya wojya kandi ubona yuko ukeneye umugambi wo kuzokora none akamaro ni akahe kubika muri banki kandi wowe uyiyegereza oya ni konti imwe baca bayishyira ko nimero de wishyira ko nimero zibiri mhm. ego hanyuma ugashyira ayo udakeneye cyane ukayashyira ku nimero ya ya kabiri kugira ngo azogufashe mu gusaba ideni mhm mm cyangwa kuko ubona utabuyakeneye uwo mwanya nyene urashyiraho kugira uraronke utwo tunyungu duke duke ego urakoze cyane gorete hariho n'abana batagira ababyeyi cyangwa badakundwa n'ababyeyi babareze mm. mbega ubona we none azubande imfubyi cyane cyane kenshi urabona ko niyo bafise n'ibisigi barabibarira ko mm. camwibaza rero none uwo muntu amurira ibisigi azokwiyumvira kumugururiza ikonte ariko kumbure barafise aronse uburenganzira bwo kwiyugururiza jewe n'ubundi ayandi mahinyungu ifise turiko turavuga ibijyanye n'iyi minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabakorerwa eh, umukenyezi eh, nkaca nimvira nti ko eh, imyaka yo kubaka ubwabo umwigeme ari kuba ku ku myaka cumi n'umunani mm. eh, umuhungu nawe ku myaka mirongo ibiri n'umwe duca bigenda gute kandi abatarabishyira ku rutonde reka twebwe ahubwo dushaka nyine tugwanye ya yandi n'ubundi asesagura kubera adafise aho ayabiga mhm. eh, kuko urumva n'ubundi ayo mahera asesagura ahora yaronka mwumvise n'umunywanyi yashoboye kwakura yavuze ati abana batangura gukorera amafaranga bakiri bato kandi twese duhora tubibona mhm. barakora udukorwa tumwe tumwe twaho babaye mu kibano tubazanira amafaranga dushaka rero ajya nyine yari gusesagura ahubwo bamwigisha ingene yabika mhm. n'ubundi ahora yabika kumbure eh, mu nzu mu mutwe we kirago mu muzingo w'ikirago mhm. eh, dushaka rero ajya rero nyene bamumenyereze kuyabika ahantu hazwi n'amategeko mhm. wasanga yonayabika akazomuzarira n'akanyungu mhm. eh, ni ukuvuga rero nivyo rero dushaka ahubwo badufashe guhindura abajejwe amategeko reka tuwe kuri umurongo alo alo ndabaye mwiriwe ariko uno munsi twari twashimye kuvugana mbega urwaruka rukwiye guhimirizwa gute kugira ruziganye rutegure kazoza tutibagiye wa mwigeme na cece wa mukenyezi kumbure mengo eh, kenshi abanyuma mm, tuganije n'urugero rw'abagabo canke rw'abahungu mbere y'uko duha ijambo umufashanira hahise avuye mu banki CRDB reka nsome ubutumwa bwa Nizigiyimana Virginie avuga ngo mumbwiraho uh, ngo nzotwera agashimwe natsindiye uh, kuwa mungu no wa mbere ego nshimye kuca ndabasomera ubutumwa kubera ni urukurikirane rw'ibiganiro hari ibibazo byagiye bibazo mu biganiro biheze aho mwatsindiye ubushimwe rero ubwo bushimwe murashobora kuzotwakura kugira tubabwire ukuntu uzobashikira aho muri ntagira uzo kuriko urafata itike iyi iriya tuzogerageza tumenye ukuntu bubashikira ntimugire ikibazo ariko uba hafi urashobora kuza kwiyandikisha ukatubwira aho uri neza mm, kugira ntituzohave tubura aho uherereye canke uri hiyo naho irashobora kutwandikira ubutumwa ukatubwira neza aho uri uwundi ngo ni nowe eh, ngo ari muri Congo avuze ko ashimye cyane Eh, kuba yiyumviye ku buryo kuri uwo mugambi bari kashaka kumenya none intara zose z’u Burundi eh, murakorerayo cyoba cishuwe muri rusange reka dufatanye n'ikiganiro cyacu reka duhe ijambo mufasoni rahisa rahisa wewe wumvise amakenga umupfasoni ni sedoro afise kandi namwebwe mwavuze wewe uvuga uti ni nitwabona bikenewe ntacobuza ko ababigejejwe babikurikiranira hafi kugira abana baronke iyo konte yabo ariko kandi turavuga ati none mwebwe murafise umugambi wo kuba hafi y'urwaruka canke mukabigisha ko bakwiye kwiteza imbere nacyo cyane baje kubika mu mabanki yanyu kaze murakoze kandi mhm. ni ukuri madamu nesidone mutekane mu b'amahoro mukuri mhm. ikibazo twebwe cyo mhm. turagifise kiduhanze tugihanze ijisho turabakurikirana turatanga amaforomasiyo mu bintu bitari bikeya tugifise ku mutima mwavuze ati abari mu mashuri y'intango baba bafite imyaka cumi n'ingahe cumi n'ibiri umva na mu mabanki mwakira kuri cumi n'umunani kugira ngo wenyine yishikire yisinyire mu kurotira cyangwa mu gushyiraho kw'amahera aho bose rero tuko turabandanya tugira turonda kumwe tuborohereza kungena tubafasha icyo rero ni igikorwa turimwo kugira ngo abo bose muri icyo gihe turakungukira kandi ibice bitanu ku ijana ku mwaka rero ibyo bisaba yuko umuntu turamwegera tukamubwira tuti ufite igiki ukora nimba ari kudandaza ibiyoba waronse igihumbi caho amajana atanu uyashire ku ikoni hama yandi majana atanu yandi abandanye arayo mutahe hama kuri iyo konti nababwiye yuko uziganya yakujeye 18 kuri uno munsi acibagwiwe mm. kimwegukira kandi yoyo rero iyo aje kuyugururiza umwana kuko ashaka kuza kuyugururiza azanye urupapuro rwo kwishura ni amafaranga igihumbi gusa kuguruza urumva yuko ikibazo cy'ugwaruka tugifise ku mutima kandi tubandanya tucungura kugira ngo bose tubazane tubafashe kugira mugabo iyo turiko turigisha abakiri bato kuziganya no kuguranana hari igihe mbere usanga hari badutorose bakinjiramo bafise n'imyaka mike cyane nk'imyaka cumi n'ibiri ubundi mm. twari dufise umugambi wohera ku myaka cumi n'ine kubigisha ibyo kuziganya no kuguranana mm. ariko ugasanga abo bantu bagifise imyaka myaka nyine cumi n'ibiri na cumi n'ine baza ko barakora imigambi yo kwiteza kwiteza imbere ugasanga arafise urudandazwa hmm. urudandazwa ni ukuvuga yamenyereye kwinjiza amafaranga no guharura ayasohora n'ayazigaye n'umutaha azosubizayo hmm. mugabo rero ugasanga uwo muntu arashafise iyo ntambamye nicyo gituma rero turi ko turabisaba kuko twebwe nk'abakorana n'ugwaruka muri ibyo byo kuziganya no kuguranana turabona ko bakeneye eh, kumbura sesagurwa abantu bayakoresha nabi kubera eh, ubwo buryo butatunganijwe kugira ngo abakiri bato nabo barukana go rushobore eh, gukorana n'amabanki murakoze cyane reka rero mm, mu mwanya umunani isigaye mbaze bya bibazo hama batwumviriza mu ishure ko ndafise ibibazo bibiri eh, mbega iyo umuntu ashaka kujya kuguruza konti aba yitwaza ibintu nyamukuru ibihe ugwaruka rugende rufashe iki ijambo hariho ngo uri ku murongo ariko twahite gushira ibibazo alo alo alo eh, yamaze kugenda ariko umwanya wo ku telefone warangiye rero mvuga nti mbega rero muratanze ibyumviro ukuntu urwaruka rukwiye kuziganya gushika uno mwanya mubona urwaruka rwofata iya mbere gute mu kuziganya kugenda gute ninde akwiye eh, kuba hafi kaze mupasoni larisa wo muri banki crdb murakoze kandi mhm. urwaruka rwose twumviriza mhm. ati ninde wa mbere yoba hafi kuri banki tubari hafi mm. karibu naho wumva umengo ufite imyaka cumi n'itatu cumi n'ingahe karibu tudogusigurira neza byose tumufashe yugure konti mm. kuko konti irakenewe numva mm. ntibitinye mm-hmm. amakonti arahari ni menshi turafise y'ukurugero rwose kandi n'inyungu turazitanga neza kandi mhm. urumva y'amafaranga ntari gukomeza mu mufuka mhm. ntibayashyire munsi y'umukeka mhm. cyangwa munsi y'ikirago gusa aho cyo tumusaba tumigisha yuko ategerezwa kugira izo nguvu zo ku kwezi ku kwezi kugira ico ashizeko kugira ngo nyene yiteze imbere amakuru yonyine turashobora kumuha ingurane igihe afise umugambi yawuzanye kuri ya konti nyene ikiba ingwatsi yiwe nyene agacanuka umutari urakoze cyane biba vyiza ni serate mu munota umwe eh, hakwiki mm, ni sedor ni sedor ego ego jewe nibaza ugwaruka reka mu kurindira babe barakoresha izo konti zishoboka ziza zemewe n'amategeko mm. ariko nsaba muri banke ko bobandanya bagihinyanyura mm-hmm. nkasaba banki y'igihugu itunganya ivy'amategeko y'ivy'ukuguruza kuguza amakonti ibyo kuziganya no kugurana ko bogikorera ko eh, hanyuma kandi na bishobotse hotunganywa n'icigwa kugira ngo barabire hamwe bya bindi bindi bashobora kuraba aho kuraba gusa imyaka y'amavuko rabe n'ibindi bintu biri mu gihugu vyotuma eh, bafata intumbero yo kugira ngo barekura abo bana bagwaruka batarakwiza imyaka cumi 18 kugira ngo bashobore kwiyugururiza ayo makone natwe aho turi twebwe eh, ku ruhande rwacu amashyirahamwe niho n'igihugu giheza kikamenya ubutunzi buri mu gihugu murakoze murakoze cyane hano turangirije ibiganiro isanga ry'imiryango cuno munsi turiko tuvugana ku byerekeye guhimiriza urwaruka kugira rushobore kuziganya no gutegura kazoza ndashimiye abatumiwe twari kumwe nawe sundi ni umufasoni ni sedor eh, nkuru nziza eh, wo mu ishyirahamwe kere internationale ahajejwe umugambi wo kwiyungunga kwitunganya eh, mu by'ubutunzi wakoze gutya butumire